Am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului, aleluia! Și toți aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit și vor cânta mereu, aleluia! Aleluia! unul dintre ostași a străpuns coasta lui Isus și în data a ieșit sânge și apă.